E, ahalen besta zentako, e, frantsesez zeitzen behita fete de posible delakua. Izen ez kamiatu zizien, igan, urti, igan urtin journe de la transizion, transizioen egunak daitzen zututzen. Ahalen besta zenta ahal behitugu, gaiz egiten, gu, gihau, kolektiboki, individualki, uh, e, ungamena inunguien eta bereziki klima inunguien. Eta guk hoi dizugu goe uh, haigoria nahi bada, ostialetik eta igantialat antolatzen dutugun egunaldi hoietan. Orden helbuia duk, sensibilizazio lan bat egitea sustuta? Helbuia duzu, gogozkatzia, uh, eh, bestain egitea, gaizen ikastia eta gaizen kamiatzeko gogu eine Eta ordin, hitzordu hanitxe behita, nausietan zer aipatzen ahal da? Nik uste hiu egin aldiak behiti ordin ostiale gaian, eh, hoi eh, zine ez tabada gai aldi bat antolatzen dizugu mauleko zerbitzu genian eh, gaiko eta ikat. Hoi uh, oher zabalik den uh, gai aldi bat uh, mobilitatia inunguian. Ebil tarzun irankora irankorra inunguian, uh, arrenkua hoi edo gehi hoi, ez hi handien afea baizik, bena e, uh, etxalte mundian edo, edo heben gaintiko eh, afea bate bai. Ordin uh, hoi guetako zinez gaialdi interesgarri eta importanta zen eta filmeli bat jakotxiko ditzugu, uh, erreportajeli bat eta beste txempioli bat e jakatsik uh, dutuzketzu. Aiba, aldude Ibarreko uh, Alkartia Iesker, hanko uh, ordezkaiak jinen betetzen, espikatzeko ze xutik izahidien uh, eh, uh, eh, uh, eh, edo mobilitatea inunguian. Bai autopartekatzia, bai piripitain leki lekia inunguian, bai intermodalitatea inunguian, egan nahi baita uh, autobus txipi bat hartu, geltokila zuen, trena hartu garazin um, kostadila lanila zuiteko. barne entrepresak barnetutzu, haite txiak barne, eta edo zuin bizizale barne, ben um, egin eta ingu amenai lotuik, Eh, otoa gutiago, albezain gutiago hartzeko eta albezain energia gutiago e sahitzez. Guk gue helbu jaustiale gaikua duzu ikustia, beste lugaldetan, beste eskualdetan ze egiten den eta sibiunt ze egiten algu nukian. Eta hori nahi ez da badatu bai uh, edo zuen eta bai txiek ilane bai eta espentsa txadizuge haitetxiek ehuantiko zaizkioela eta justuk hautetxeak aipatzen baitutuk. E, senditzen duka badela interes bat, ezik emaiten duzien e, urratxer, e, e kambiatzen haidea ja mentalitateak? Bai, justokin e, ikusi dute egun herriotan interesa piztui da, interesa bat Bon, maulen adibidez uh, ikusi ditzugu uh, peripitentako una beste bilbide li bat eh, sutik uh, ezai dutiela, ben hauai eskaz dena maulen bereziki ie, duzu uh, peripita bilbide hoien arteko lotua bat ordin. Uh, abiatu duzu, nik uste, eta behar dizu hoi jarraiki, hurunago june bai eta builatiaman.